Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i 3 minuts arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi així a Esports 97 nit en la 97.7 eh, ràdio i hem de fer-ho de moment venint des de Mestalla tant eh, Sala Folgado com Pablo Oliva que ens van a acompanyar en la tertúlia també està ja des de Barcelona el redactor en cap de la revista Primera Línia Valencianes a tope i con tertúlia habitual d'esta casa Don Paco Gisbert, Barcelona, què tal Paco? Bona nit Bona nit, per dir alguna cosa. Per dir alguna cosa. Eh, jo ho deia, per a tancar la primera, la primera mitjora. Paco, és complicat fer-li avui esperar eh, a la gent, eh, fer-li veure, perdó, avui a la gent eh, que hi ha un fil d'esperança en el futur, perquè ha pintat, ha sigut tal la desil·lusió, és que no has pogut, no ja guanyar, no has pogut fer-li ni un gol a l'Olimpí de Lió no has pogut fer un gol en els tres últims partits de la Champions. És a dir, en mm. tota la segona volta de la, de la fase de grups el València no ha fet cap gol, que això és molt problemàtic i molt, molt tremendo. No? Eh, jo he parlat amb Alfonso Gil, el company de l'agència EFE, abans pues, a les 8. Uh -huh. Hem parlat per telèfon i estava entrant en Mestalla i el tio em deia que notava molta il·lusió, que la gent estava molt il·lusionada, que per primera vegada, probablement en tota la temporada, el, el, la gent estava il·lusionada i venia al futbol ilusionat, però, clar, ha sigut un mazazo brutal, eh? O sigui, perquè n'hi ha hagut moment en què el València ha semblat el València de, el València de Nuno. O sigui, Era el València de Nuno. Sí, sí, bueno, era el València de Nuno, però bueno, al principi de cada, de cada part eh, el València ha sigut en molt, molta empenta i bueno, ha tingut eh, alguna ocasió, un gol anul·lat, eh, ha apretat molt, però ha, hagut, ha anat, ha anat diluint-se diluint a mesura que ha passat el partit i, i bueno, i l'Olimpíada de Lió jo crec que ha jugat un gran partit. Jo, sincerament, crec del, dels tres equips que ha passat per Mestalla i és, és una miqueta estrany que, que ho diguem, però crec que és el, millor, el que millor ha jugat, al València, el millor que el Zenit i millor que el, que el Gante, i i bueno, jo crec que el València ho, ho, ha, ho ha merescut si fem, si fem història en, en tot el que ha passat en, la, en esta fase de, de, la, de grups de la Lliga de Campions el València s'ho ha merescut el quedar eliminat i no sé si s'ha si merescut arribar a l'Europa League ja ho veurem pues, um, en l'Europa League, per a la gent que pensa que, bueno, eh, ja que no em dona la talla en la Champions, l'Europa League, ojo, l'Europa League, amb el Shakhtar, Manchester United, Galatasaray, Olympiacos, Bayern Leverkusen, Porto... Porto, que és un altre equip espanyol, recorda, eh? sí, sí, ens sí, tocarà, sí, sí. ens tocarà l'Oporto i serà el València serà l'equip estranger. Jo això ho pronostique ja, ja veuràs com en, passa. Ja. Entre el Porto i el Sevilla, crec jo que està el rival. Sí, exacte. <laughs> el Sevilla igual ens toca més darrere i s'elimina una altra vegada, sí. no? Perquè ja pues, pues, se <laughs> a fer gafes... Pues... Però ojo, que sí. això són els que han caigut de Champions. Sí, exactament, però... Eh, encara tens també per ahir el Liverpool, molt de eh, Liverpool, el Borussia, Nàpols, el Borussia, Borussia Dortmund, Dortmund, el Villarreal, el Rapid de Viena, l'Atleti de Bilbao, el Bilbao, el Braga, la Lazio, el Tottenham, el Schalke... Eh, cuidado, eh? Sí, sí, no, fàcil no és. Eh, home, la, la primera eliminatòria, la de 700 de finals, si no crec, crec que és 700 de finals, la que se juga eh, mentre es juguen les, les do, la doble eliminatòria de, de vuitens en la, mm -hmm. en la mhm. Champions probablement siga la més fàcil entre cometes per al València perquè li tocarà un segon de grup dels que, dels que venen de, de la fase de grups i bueno, li pot tocar un equip menys, menys competitiu dels que, estàs, dels, dels que estàs dient, però a partir de vuitens te pot tocar fins i tot un equip espanyol, te pot sí, sí. tocar qualsevol equip de textos que has dit, o sigui que no va ser fàcil. I bueno, jo estava llegint ara la, la pàgina web de Superdeporte i Superdeporte, en Superdeporte eh, eh, Gary Neville deia que, que se prendrà molt en sèrio la, la Europa League. Home, que seria la, no? Bueno, seria la primera vegada que un entrenador britànic se pren en sèrio l'Europa League, perquè la veritat és que mai s'ho ha pres en sèrio, sincerament. Normalment els, els, en, en Anglaterra l'Europa League juguen els reserves, eh, fins que no arriben a quarts o a semifinals uh mhm. -huh. no s'ho prenen en sèrio, no? Eh, I, I, bueno, ja veurem. Hi ha una lectura terrorífica que me fa un bon amic, David Mazcunyan, que és eh, un dels homes encarregats de l'aspecte eh, de la imatge de, de Centro, l'aspecte publicitari, eh, diu, hemos quedado terceros de grupo, pero ojo porque a doble partido nos han ganado todos. Todos, efectivament, sí, sí, sí. Sí, a més, eh, la majoria... És, dels... és terrible, això, eh? Sí, sí, sí. sí Esta lectura, sí, sí. Paco, és terrible. És terrible, és terrible, efectivament. I, I en teoria era el grup més fàcil. O sigui, ara mires els que han quedat eh, per al sorteig, sorteig de vuitens uh -huh. i el, el xollo del bombo 1 és el Zenit i el xollo del bombo 2 és el Gante o sigui, els dos, jo estic convençut de que qualsevol equip, el PSV el PSG, el Benfica, Juventus, Roma Arsenal, Dinamo de voleria, voldria que li tocara el Zenit i ja no dic res de Madrid, Atleti de Madrid, Barcelona, Chelsea, Bayern, voldrien molt... Bueno, I la, ja veuràs com li toca al Madrid, perquè això, el rotllo de, le, de les boles calentes i fredes, pues ja veuràs com li toca al Madrid, perquè el Madrid sempre li toca un equip fàcil. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. allò absolutament, eh, absolutament eh, d'acord. Eh, com dèiem, eh, hi ha un problema en aquest equip. Jo el diumenge, Paco, eh, deia eh, en la nostra tertúlia, mira, eh, molt bé, vull dir, el plantejament de l'equip mentre tenia gasolina va estretar molt el camp va fer, tenia el Barça en 20 metres després quan l'equip se n'ha acabat esgotant la gasolina eh, estava ben plantat sobre el terreny de joc eh, la idea bona de traure els dos fresquets al final com Bacal i, i Pieti per a intentar per velocitat tal, molt bé, fenomenal i vas dir, el problema és que el dimecres la cosa canvia el dimecres ja tens que proposar tu i este València té un dèficit cada volta que proposa futbol alarmant Sí, des de l'any passat, perquè realment l'any passat els problemes els va tindre el València quan tenia que proposar, quan un equip se tancava darrere i tenia, tenies que atacar. És que, sincerament, o sigui, vaig a dir una animalada, però jugar contra el Barça és fàcil, o sigui, és fàcil, és a dir, tu te fiques enrere i si estàs ordenat te poden marcar un gol, evidentment, un, dos i tres i quatre, però si estàs ordenat i si ven al contraatac i si tens sort de les dos vegades que arribes marques un o dos gols, pues t'emportes el partit, però els partits complicats eren com el d'avui, com, com el d'avui, com el de com el d'Eibar, o sigui, partits que, que venen ara, no? O sigui, eh, jugar contra el, contra el Barça, que n'hi ha un extra de motivació, el camp està play està al teu favor, eh, jugues en el, en el vent a favor, no? Uh -huh. eh, això sense, sense restar mèrit a Boro, que jo, sincerament, crec que tenien que fer-li un monument, no? <laughs> No, no, sí, és, és el mestre. Jo, o jo, jo vaig criar-me quan, quan, quan el que feia este paper en el València era el mestre o Pasieguito, o sigui, que eren gent de la casa... Bueno, que Mestre i Pasieguito, correcto, molt efectivament, no? Estaven ahí, quan, quan hi havia algun problema, tirava un entrenador, pues tenien que eixir ells. Després hi va haver una època una miqueta més fosca, que va ser Rielo, el personatge que, Correcte. que, va, eh? que va ser el que, el que sempre... Pues Manuel Rielo, sí. Pues Juan Manuel, Juan Manuel Rielo, però que era un personatge, un personatge més gris, per dir-ho d'alguna manera, mm. i ara ha tornat Boró, que Boró, l'altre dia estava pensant jo, per exemple, Boró, Boró va fer una bona campanya en el València B, l'any que va entrenar el València B. De fet, és el descobridor entre cometes, de Raúl Albiol, ¿no? És el, el jugador que el, el, el, entrenador que el va fer jugar de, de central en comptes de mig centre com jugava en el, en el juvenil i el va posar de, de, de central en alguns partits i, Y bueno, pues eh, eh a mi Boro sempre, sempre m'ha semblat una persona pues, eh, en aquest sentit molt útil per al València, no? I, però clar, en un partit com, contra el Barça pues, tens molt poc a perdre i molt a guanyar i l'altre dia pues, hi siguen tots molt, content, molt contents després de lo que havia passat. El problema ha sigut avui, avui que que a més en un, partit, en un equip que en teoria no se jugava res, però que en la mm. Champions tots se juguen res, tots se juguen pasta. Al cap i a la fi, els equips necessiten, el València crec que es jugava 7 milions d'euros, no? Mm. eh, pues, eh, tot el món necessita 7 milions d'euros perquè en això pots fitxar un jugador de més o menys de qualitat. No? Sí, eh, se suposa que sí. Eh, el que passa és que eh, mirant els 140 quilates que s'ha gastat en guany eh, Peter Limene de València i com estan eixint els futbolistes, també avui era d'aquest dia. També avui era el dia per a que... Eh, eh, lògicament eh, Peter Lim va a la seva seguretat i va a la seva lluita privada però que algú s'acostava i li diguera este és l'equip que t'ha fet el teu fenomen d'amic que és Jorge Méndez al qual li donaràs tot el poder mitjançant la figura intermediària d'un Espíritu Santo que està en casa eh, absolutament descollonat en perdó de la paraula Acariciant un gatito, ¿no? En este moment. No, no, descollonant-se ja amb la butxaca plena del finiquito. Sí, perquè sí, ningú sí. se cregui lo de la rescisió de mutu acord i no, no, ahí és una destitució i este va cobrar fins a la fins a l'últim euro del València Club de Futbol així que eh, la realitat és ixa i no sé si algú li ho haurà dit a, a Peter Lim el que, eh, el que hi ha vull dir, eh, este és l'equip que esta és la pasta que t'has gastat i este és l'equip que tens. I, sí, i, bueno. i, crec, I crec que avui, lògicament, és el dia de dir-li-ho, perquè avui ha vist Avui jo crec que Peter Lim per primera volta ha assistit a un partit on s'ha vist reflectida la impotència que transmet el València que ell ha construït donant-li les claus del club a Nuno i a Mendes. Sí, això és veritat, això, això estic d'acord en, en la curiosa contradicció de, de que els pocs que trauen les castanyes del foc són Jaume Domènech, que és un jugador fet a la casa que no l'ha eh, portat Mendes no l'ha portat ell, José Luis Gallà, que és un jugador fet a la casa que no l'ha portat Mendes o Paco Alcácer, que és un altre jugador fet, fet a la casa. No? És a dir, mm, eh, sí, en, en estos mimbres pot, se pot fer, efectivament, i, i jo crec que, bueno, sincerament, la, la impressió que tinc jo és la mateixa que, que tenia, que vaig, vaig tenir l'any crec que és el 2008, no? L'any que, que Quique, que van cessar a Quique, van posar a 2007-2008, sí. 2007-2008 i que també ens eliminaren d'una forma molt catastròfica de la Champions perquè és un, un grup en el que el Rosenborg de Noruega Sí, eh, sí. ens, va guanyar, ens va guanyar aquí 0-2. 0-2, igual que avui ha fet a exactament igual. efectivament, no? Jo recorde eixa eliminació, que va ser molt trista, perquè a més el València no va dar mai la impressió de que podia passar de ronda, i la, de, i, bueno, i la primera vegada que van eliminar el València en la fase de grups, que va ser eh, l'any de Ranieri, no? també el famós partit contra el Werder Bremen, en el cual Nelson Aedo Valdez eh, se va a encarar en una par de la grada de Mestalla. El día que Angulo le iba a pegar cuatro hostias a, a dos o tres jugadores del, del, Angulo, según entrenador precisament, del, del Werder Bremen, no sé si recordes, crec que és l'any 2004, l'any després d'anar-se de en Benítez, 2004-2005. Eh, en, en aquella també el València va començar molt bé, eh, va va estar la lesió de va ser la lesió de, de Vicente. De Vicente en, sí, sí, sí, era imposterior al doble, sí, ja sempre més. Exactament, i després eh, el equip se va diluir, se va diluir i al final va quedar eliminat en l'últim partit que el Werder Bremen va guanyar precisament 0-2 a, a Mestalla. No? I, 12 i, i també també eren, perdona, a la, mm. a la Europa League en aquell, en aquell moment. Correcte, dos i quart, fem una pausa per a la Puli, estem per a si Pablo Oliva el flocador i entrem els quatre en tertúlia, també amb Paco Gisbert des de Barcelona. Esports 97, i Tassila 97.7 ràdio des de la... fins a la una de la matinada, en l'anàlisi de la eliminació i el fracàs del València en la Lliga de Campions. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peyo. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos Llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Este sábado, Superbásquet en la 97.7 Radio. A ver, Oscar, juegan cinco jugadores: base, escolta, alero, ala pivot y pivot. Bueno, pero. Cuatro eh, cuartos de diez minutos. Vale, pero. Eh, Posesiones de 24 eh, segundos. ¿Estás apuntando todo? Sí, apunto, lo apunto. Y esto que te comentaba yo antes, ¿esto es fuera de juego? Oscar. Madre mía, qué pareja. Décima jornada de la Liga CB. Valencia Basket, Montaquit Fuenlabrada. Vive el partido con la coordinación de Oscar Pellicer, la narración de Juan Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El sábado desde las 6 menos cuarto, Valencia Basket, Montaquí Fuenlabrada. Si te agrada el sport esta es la tegua cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. El Eh, el nostre programa continua ja amb tots els contentulis, amigos des de Mestalla. Folgado, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manolo? Buenas. Y también Pablo Leiva. Hola, Leiva, ¿qué tal? ¿Qué tal? Iba a decir buenas noches, pero creo que... No, que no, no, no, no, no, son, no son bones llits, eh, sincerament. Estem fent una pregunta que és eh, des d'on té que arrencar la reconstrucció de Gary Neville del València de futbol. Ara tractarem de respondre a partir de les 12 i mitja quan lliscam eh, el nostre Twitter eh, però vull arrencar eh, des de la incidència o des de la dada que m'enviava el bon amic i company David Mazcunyam de Nuevo Centro que m'ha paregut una dada demoledora en la que jo no havia caigut sincerament més enllà que el València en efecte no ha fet un gol en els tres últims partits de la Lliga de Campions és a dir, s'ha quedat la meitat dels partits sense marcar hi ha una dada terrorífica que és que has quedat tercer en el grup però que tots els equips a doble partit t'han superat el qual demostra la feblesa i el fracàs d'este València en la Lliga de Campions i lo gran que li ha vingut. I com deia, avui no era qüestió de girar-se cap a la llotja privada de Peter Lim, però avui Peter Lim ha pogut comprovar en primera persona la pobrea que transmitís este València que ell ha deixat que es creara. Jo, Manolo, crec que és un fracàs sense paliatius, el que avui li ha corregut al València en Mestalla. Per cert, estic molt d'acord amb, amb el eh, discurs totalment coherent i realista que ha donat en zona mixta a Negredo, parlant sense cap tipus de problema de que efectivament és un fracàs, perquè tenien com a objectiu accedir a des de final i han caigut a les primeres de canvi en la fase de, de grups, però eh, és un fracàs, eh, Manolo, de futbolistes, és un fracàs de l'anterior entrenador, que se va equivocar en, en moltes coses, però és un fracàs per damunt de tot de, de Meriton i és un fracàs per damunt de tot de, de Peter Lim. El seu projecte per a aquesta temporada eh, acaba de fracassar, probablement eh, ha intervingut eh, tard amb el canvi d'entrenador de, i és cert que ara, però sense el caramel esportiu, econòmic, de prestigi de la Lliga de Campions, encara pot reconstruir el València des d'hores d'ara i fins al final de, de temporada, però per damunt de que han fracassat els futbolistes, per damunt de que ha fracassat l'anterior tècnic eh, Nuno, qui fracassa és eh, Slim. Mm, més o menys influenciat per Mendes jo no crec que avui en dia Mendes siga el dimoni i que Peter Lin siga tan bobo per a deixar-se enganyar eh, per Mendes sempre, ho he defensat eh, inclús quan així comença a cantar el Nuno Betellac vaig dir que mm. probablement la gent hauria de girar-se cap a la llotja privada de Mestalla i demanar explicacions al propietari, no, que era qui havia no, no era una això. part del problema. Però, però és un problema de base. Correcte. Però el principal eh, responsable d'esta situació és eh, l'IM, que enguany eh, s'ha equivocat de totes, totes. Eh, amb Nuno, mm, per no haver-lo canviat abans, quan ja era eh, molt cridanera la, la situació i quan ja els futbolistes transmetien que se'l volien carregar encara que no tenien valor per anar a Singapur a parlar amb ell i dir-li obertament, ni per a parlar amb l'Aihun i dir-li obertament, mm, i posteriorment perquè eh, reforços, Manolo, que tu en una eh, gran frase molt acertada de pretemporada eh, quan digueres que les incorporacions no eren... Eren fitxatges però eren no fitxatges, reforços. Però no eren reforços, pues en aquesta inversió tan cara de vora 150 milions d'euros, Manolo, eh, l'IMSA equivocava totes totes, fent un equip molt, molt, molt jove i molt tendret, que jo crec que avui ha tornat a ser... Mmm, Ix argument l'he tornat a escoltar en Gary Neville i no m'agrada. Li l'escoltia a Nuno, li l'escoltia a l'Aijun i avui, durant un fragment de la seva roda de premsa, Gary Neville ha tornat a repetir somos un equip joven, com diguen, bueno, pues estas coses a veces nos passen. Pues este equip tan jove que ha construït eh, Meriton uh mhm. -huh. acaba de fracassar, probablement per ser tan jove, en la lliga de, de campions, més que un mèrit, crec que és un demèrit, i equip tan jove que va construir-se en, en l'estiu. Faltaven futbolistes de, de quai, faltaven futbolistes fets, i després, si vols, Manolo, parlem de totes les carències que té l'equip, però sí, sí, falten... Ja que parlar d'elles, evidentment. Falten molts futbolistes. Ara s'obrin les portes, però... perdona, Paco, del mercat del, de sí, l'hivern, sí. se plantejarà la gent que fa falta o que no fa falta, jo crec que tots van a coincidir i anem a coincidir en el diagnòstic. Falten molts futbolistes, però falten futbolistes eh, fets mm, de quai, encara que jo escolti a l'Aijun la, i escolta a Gary Neville el dia de la seva represa de presentació projecte a llarg termini, projecte molt jove, uf, i clar, te posa a tremolar, perquè un projecte jove tarda en arrancar i tarda en donar els seus fruits. No casa un projecte jove amb voler que l'equip estiga econòmicament bé i, i voler entrar en el Champions dels anys. O una cosa so, o l'altra. Sobretot, sobretot por, perquè... Per eh, el projecte, si tu, tu vols fer un projecte jove, després no, no utilitzes com a excusa, no? És que a mi em feia molta gràcia, el que ha dit Salva és molt cert, me feia molta gràcia eh, que en uno sempre dia, no, és que és un equip molt joven, i ara este també ho diu, bueno, a veure, és que el València el, segundo seu plan es fer un equipo molt jove. Pues si fas un equipo mm. molt jove... Mm, no vas a poder competir. claro, apechugan les consecuencias. No podrás competir en determinadas partits, quan haya que traure es collons, perdirlo de alguna manera, no podrás hacerlo. Y después, lo que no pots es decir, no, no, es que hem perdut perquè son molt joves. Coño, pero si es que estás fent tu l'equip jove. yo, <laughs> yo salvando las distancias, yo creo que, que la rueda de prensa de Gary Neville me ha encantado no está bien decirlo, el día en el que <laughs> para mí desde el banquillo no ha estado nada acertado. Sin embargo, en rueda de prensa, eh, punto por punto y pregunta por pregunta, la ha desgranado, la ha encajado mucho mejor de lo que la hacía en uno, que tampoco es algo muy difícil, pero creo que además ha incidido mucho en análisis técnicos y tácticos de una manera muy coherente. Y, al final es lo que creo que hay que pedirle a un entrenador. En muchos casos eh, sí que ha hablado de, de que el equipo se lo ha dejado todo, no estoy del todo de acuerdo. Sí que es cierto que él tiene que dar la cara por los futbolistas y es algo que me parece lógico, pero, <laughs> pero hemos, yo por lo menos he visto un cambio eh, en la manera de incluso tratar a la prensa con condescendencia y con ganas de aprender incluso de las críticas que le hacían. Es la primera vez desde hace mucho tiempo que, que lo veo en una rueda de prensa de Mestalla. Yo, a mi modo de ver, que el equipo sea joven eh, ya lo veíamos, ya lo veníamos hablando. Eh, tú especialmente, Manolo, fuiste muy crítico cuando solamente llegaban fichajes jóvenes. Eh, es algo que, todo el valencianismo también miraba con lupa, porque no es lógico el construir una base solo con futbolistas jóvenes. Era necesario traer jugadores que hoy sustituyeran a, a pues, posición de, de Parejo o tener más garantías entre los centrales o ya yo ya creo que el problema ya evidentemente no es de la delantera pero cuando se te lesiona Enzo el cambio no puede ser y Fuego entonces al final tienes que mirabas al banquillo y tampoco es que sí que es cierto que a mi modo de ver tenía que haber entrado Rodrigo de Paul ay, Rodrigo de Paul eh, Piatti le ponías en manda y retrasabas a Rodrigo de Paul bueno eso es un análisis táctico que yo que yo me hubiera gustado a mí pero bueno si el entrenador lo considera diferente perfecto, pero es que él miraba hacia el banquillo y no tenía nada. Es que no tenía prácticamente nada. Al margen de lesiones, el equipo, los 23 futbolistas, es muy escaso el nivel que hay ahora mismo en la plantilla. Pero Pablo, eh, al Valencia, en el 97 va vindre Valdano, que parlava molt millor que, que, eh. Sí, sí, sí. Molt, era pichor entrenador. O, igual de, malo, no sé, la verdad. Eh. <laughs> a mí, que un entrenador parli molt bé, bueno, està molt bé, sí, però per això mm. contractem a un Premi Nobel, no? I que el posem d'entrenador i que parli molt bé en les, en les rodes de premsa. O sigui, jo no sé... A veure, evidentment en un partit no se pot jutjar el que ha fet mm. Gary Neville. Jo sí que tinc la sospita de que Gary, no, i això ho dic obertament, que Gary Neville és un fitxatge comercial també del l'IM. No, no, evidentment. Hoy tenías que ver, Paco, la, la rueda de prensa Salva, ¿cómo estaba hoy la rueda de prensa? No, no, clar, però és ah. que... Eh, sí, no, però jo, València... però jo li dono la raó, a, li dono la raó a Paco Gisbert, vull dir... Jo, a mi m'agrada el discurs de Garinevir, etc, però vull té que guanyar partits. A Correcte. mi, si no... A mi, que si no, sigui antipàtic com... Vas, vas a veure lo ràpid que se desgasta la figura de Garinevir. A mi no m'afecta, ho vaig dir molt de voltes. Sí, Dic, sí. no, no, pues, molt de voltes Mm, de respostes desafortunades al mitjà de comunicació és altiu, no no, que és altiu, és prepotent, mal educat a mi me té igual, t'ho dic en sèrio eh? Gary Neville, més educat, bueno, però és que l'entrenador té que guanyar partits no, no, jo evidente. crec que és un debat periodístic inclús la gent que estigui escoltant dirà a mi que me té igual que te trate tu millor no. o pitjor no, però, però yo, yo por ejemplo hablando del de aspecto solo eh, de entrenador en el área técnica para mí hoy se ha equivocado en todo Es que decirlo, para pues parla, Molde, pero molt bé, Sí, sí, sí, sí, no, no. <laughs> lo que quería rescatar es ser algo positivo, evidentemente no se puede ser positivo esta noche, pero intentar sacar el lado bueno y es que creo que él sí que tiene una base de la, por la que empezar para trabajar y es que conoce los errores de la plantilla. Yo por la manera de, que, eh, de, de escucharle él era consciente de en todo lo que él ha fallado y lo que le ha faltado a la plantilla hoy. A mí la sensación que me transmitían uno cuando acaba el partido es que él creía que todo era magnífico a pesar de palmar partido tras partido. Esa es la única diferencia que sí que percibo. Al eh, sí que ha dicho David que es impensable o es intolerable Pedro en Mestalla y que eh, de que eh, Pudiera ser una derrota útil Porque al me passar lo que pasara sí que anaven a mm. tal, Y él dit que no que volia continuar la dinámica y comenzáramos la una victoria De hecho ha sido muy contundente ¿eh? en esa respuesta mm. cuando le han dicho tal vez en la Champions el camino iba a ser más corto dicen eh, el encarar la Europa League una competición que sí que podéis incluso ganar te, la considerarías una derrota útil bueno, ahora ahora mateix que este Valencia Podía pot guanyar la, pregunta ha sido optimista, de hecho la ha hecho... <laughs> lo ha hecho un periodista de Sky Sports que yo me he girado y le he dicho a Salva, eh, eh, es, colega, es amigo, <laughs> porque, porque sí que es cierto que se notaba. Pero bueno, yo es que hay en, invierno ya no solo fichar, es tener claro qué fichar y eso es lo que no veo ahora mismo en Meriton ni en Peter Lim eh, una idea. No, no, sí, el problema, ahora va a parar Pero primer, primer a reconstruir este Valencia si, eh, perquè també el València eh, té un perill molt gros, que és que Gary Neville vull ganar imposant les seues idees com qualsevol entrenador, i el València es queda a meitat de camí entre el que feia amb Nuno i el que encara no imposa Gary Neville i sigui un, un equip una miqueta híbrid. Mm, hi ha un problema que avui ha reconegut el tècnic en roda de premsa, mm, ho ha i ho hem vist tots, i ha dit que tenemos que mejorar en, en las contras nos hacen muchas contras. Cuando tú jugues en una defensa tan avanzada y tan arriscada... Les pues, contras son mortales. Evidentemente, les contras cuando te pillen esquina te van a matar. Y futbolistas que siguen rápidos o equips que siguen ràpids te pueden hacer molt, molt de mal. Juan ha eh, Gary Neville, y es ser, tira la línea eh, molt amunt y a partir ahí eh, es més fàcil que te pillen l'esquena. Això se té que treballar molt. És cert que Benur, per exemple, és ràpid, que té defenses ràpids, però avui el segon gol del, de l'Olímpic és una contra és que de manual i és, una, i és una contra perfecta vamos. No, i antes saca Chaume un, una parada no, Chaume, sí. Chaume, Chaume abans del, sí. del segon gol ha sacado una mano que era el 2-0. había fet tres parades sí. de, de, de partit. De gol, de gol. Sí, sí, sí, sí. De gol. Lo, lo, més, lo més positiu jo crec és que avui sí que han funcionat per primera vegada en la temporada les jugades a, a pilota parada. Eh? O sigui, sí, ja, notat, prim... ahí sí que s'ha notat un canvi. ahí s'ha notat un petit canvi que dius, bueno, però ahí anem, perquè l'any passat recordem tots que guanyarem molts partits per pilota parada. Partits, partits igualats mm -hmm. i, bueno, en un córner, pum, gol i ja està. O sigui que Eh, jo és lo que més, l'únic que puc, eh, puc treure positiu d'una nit com la d'avui. Eh? En efecte, que és complicat treure alguna cosa positiva. 12 i mitja, eh, això i la vostra companyia. Amics, de moment també anem a fer una pausa per la publi i en tornar, llegim el Twitter, a veure què proposeu per on ha d'arrencar la reconstrucció d'este València per part de Gary Neville. Encara ens queda mitja hora del programa, així en la 97.7 Ràdio. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, e TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Ven a Basauto antes del 31 de diciembre y encontrarás una selección de vehículos Volkswagen nuevos a precios tan increíbles que puedes ahorrar hasta 8.000 euros. Avenida del Puerto 11 y San Vicente, esquina Giorgeta. Basauto, tu concesionario Volkswagen en Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Este sábado, Superbásquet en la 97.7 Radio. A ver, Oscar, juegan cinco jugadores: base, escolta, alero, ala pivot y pivot. Bueno, pero. Cuatro eh, cuartos de diez minutos. Vale, pero. Eh, Posesiones de 24 segundos. ¿Estás apuntando todo? Sí, apunto, apunto. Y esto que eh, te comentaba yo antes, ¿esto es fuera de juego? Oscar. Madre mía, qué pareja. Décima jornada de la Liga CB. Valencia Basket, Montaquit Fuenlabrada. Vive el partido con la coordinación de Oscar Pellicer, la narración de Juan Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El sábado desde las 6 menos cuarto, Valencia Basket, Montaquí, Fuenlabrada. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 i 33, ràpidament, de les preguntes que la pregunta que estem fent eh, esta nit Eh, es eh, entre d'altres, eh, Pero nada de comenzar la reconstrucción Este Valencia Jaume VCF dio el proyecto de Lim se tambalea. En dos semanas de entrenador por el aire y Champions por el aire. Todo esto se a venir. Carlos Cervera Ortiz pasa por conseguir una identidad. Feli Mínguez por LIM y compraría una moto para Abdenur a ver si consigue que no se le vayan los delanteros y un organizador, etcétera, etcétera. José Miguel García, lo primero es saber a qué quieres jugar y ver qué jugadores valen y cuáles no. O sea, lo que habría que haber hecho en verano. Salvador, este Valencia está perdido. Hay que empezar la reconstrucción fichando un director deportivo. Todo lo demás son parches. Javier Luque, tirando de Mestalla a los Yomus, por ejemplo, para que la curva nord anime con libertad. Uy, sembra que hay algún problema entre miembros de Yomus y la curva nord. Tan disconfora del estadio. David Saez Galdón, el primer sería recuperar físicamente el equipo. No pueden pasarse ni mitja hora presionar porque van ofegats. Jesús F. por el centro del campo. Necesitamos un organizador y medio centro defensivo como el Comer. Fer, por el principio, buscar un sistema y un once titular que dé rendimiento lo antes posible. Y Lim debe fichar ya. Marius Andreas, no lo debe hacer Lim con el regreso de Rufete o, fichar el subidas primero de director deportivo. David Chardí, ahora se atrevió a denunciar lo que ha pasado en la curva nord. Jomus amedrentant a no animar y amenaza. En se sembra que <clears throat> Jomus ha a la gente que a animar que com que no deixaven entrar els ultres del Nissa i de l'Inter de Milà, no s'animava Però ho hem contat en la retransmissió. I la retransmissió s'ha contat. Vull dir, no, sí, sí. no sé si s'atrevim a denunciar o no. Eh, contar que estem contant les coses. Sí, sí, s'ha contat. Eh, Salvador diu, el carácter d'aquest equip és el que transmite su, eh, su capitán, sangre de horchata. Davis diu, la defensa és un coladero. Milcano diu, Bezo, Danilo i Mina Sedis, Negredo i Pieti traspasats, Fegulí renovat i a partir d'ahir reforçar-se. Che diu, jo crec que per el sistema és jugar 4-4-1-1 i després anar al mercat d'hivern per almenys tres jugadors bons. Eh, Vicente Saez diu per fitxar un entrenador, un director esportiu i per tirar a, mes, a la meitat de la plantilla. Quique Doz, a mi l'únic campista que me ronda el cap eh, que dona rendiment immediat i amb garanties és Borja Valero, lo més experiments. Eh, Ratón Ayala que diu eh, la reconstrucció de començar per tirar a Javi Fuego, a Javi Fuego i Mina. Ani diu Cambio de capital, recuperación física, onda davanter de gols, defensa fuerte y identitat al jugar. Bolete diu, en pasada d'equip Aspirina a equip Carranc, all en uno. Fernando Martí diu, per llevarse de damunt els bacalaos que les va a clavar Méndez y el del brazalet que en la grada, amunt. Daniel Alonso, el mejorar el estado físico de los futbolistas, gestionarlo y explotarlo. Nes diu, quitar el brazalete a Negredo. Paco Ballester diu Hola, ¿sabéis algo de esto? Si se confirma es lamentable. En efecte, és la bona notícia de que al, després del partit hi ha hagut incidents i sembla que eh, hi ha hagut agressions entre els ultres de l'Inter, del Nisa i dels Jomus amb els del Lió. Juan Roda diu eh, Reconstrucció, tapar forats, millor dit, tenim el que tenim, mal plantejament de pretemporada. Eh, eh, per, eh, Vicente Jordi diu per el mig del camp, no s'ha fet cap cosa entrellat. Diu, eh, diu Yara, diu Juan Roda, El els que regalaba en octavos, me el grupo. Carlos Jordán, con solo 140 caracteres es complicado, pero buena pregunta. De momento, dejar unos meses entrenar a Gary Neville, <laughs> Rafa Tatay, eh, hacer lo que se pueda este año con un nuevo director deportivo sentar la base de la próxima temporada. Tony Campos de i contents que estaba el día del sorteo. el nuevo estadio le iban a posar Mendestalla. Manuel Giladiu, con tu discurso salva parece que te alegues tan culpable directivamente como de que hasta hoy hayamos sido un equipo de Champions. y no fuese de alegrarse, no, a mí, que a mí es que pensar que se alegren de narrar partidos de la Champions. Me alegro yo, con mi discurso. jo crec que he fet un discurs realista. Jo també, jo crec que la culpa... De que ha. La culpa és de, és de l'IM. La culpa la de l'IM. Igual que València està agraït, no entra en causa de dissolució per la pasta que ha posat l'IM. Exacte. L'IM, avui, avui no, des d'aquest estiu ha fet una errada darrere una altra que ens ha arribat a fer de hores així. I pensar que s'alegrem de, anem a fer els dixousos partits d'Europa League en de fer el que estàvem fent, que era la Champions, que no tindrà ni punyetera idea. Però, però ni de lluny, amic. És es que si para los jugadores és una competició inferior, para nosotros la emoción de la Champions. es ¿Vas a comparar? Eh, Nexus 6, que bien nos vendieron descanso navideño para recuperar lesionados y coger fuerzas, pero jugamos hasta en Nochevieja. Nandiu Diu, el necesita un 6 hecho y con galones, un delantero y un extremo. Joao Moutinho Reus y un 9 contrastado. Multifrenia que Diu tiene que empezar por darse cuenta que justificarse con ser un equipo joven no sirve para res. Me este. O me agrada este, mejor decir. Amundiu, el Mister está para acertar en el campo en un rueda de prensa. Yo te explico la bolsa a todo lo pasado, pero hay que invertir antes. Nandiu, Diu, <laughs> Fuego, Barragán, Bezo, piati fuera. Un 6 con urgencia y un figura. Y José Manuel Estela que Diu los amigos de Peter eran una peli. Pagamos la decisión de Peter de cargarse de la dirección deportiva. 12 y 37, y un bon mío, los que digo, el club debería renunciar ya que la Europa League entra en el pase hasta las rondas finales por el fracaso absoluto de hoy. El que pasa es que tal está como estaba Valencia creo que yo di abans, el Valencia como molt, puede garantir regalar la entrada en una ronda de Europa League. pero te con con un 2X de Europa League que estiga B, el equipo de tens va per aire señores lamentablemente es que Que A mí Valencia Valencia una imagen ...mol pobre, mol impotente... igual, este, el que he visto avui era el València de Nuno sense la en la graderia ...y el run-run de Uno... ...pero el que en visto avui es el Valencia de uno, ¿eh? Que ninguno se engañe. Yo es que creo que debería regalar el pase, eh, o sea, el pase. Las entradas yo creo que deberían de ser gratuitas a todos aquellos que tengan pase. Mi opinión. O sea, después de cómo te has comportado poniendo las entradas de Champions League a ese precio y visto el resultado del equipo y de, todo lo que han vuelto en fin a la sociedad en estos últimos meses, yo creo que lo mínimo es como regalo de Navidad después de lo mal que se ha hecho todo, es decirles a los que tienen el pase, mirad, entra toda la Europa League gratuita para los que hayáis comprado el pase en verano. Es que Will lo de Mestalla también lo de Mestalla también, güey. Mm, ha sido per a y li a par Vull dir, preus equivocats del estío que provoquen que, que, que, bueno, que no sé per què no presentaran una gran entrada eh, la grada. Després, que ha plogut i que molts que volien anar, pues, al final diu, bueno, si plou no vaig. Després, finalment, no ha acabat tampoc de trencar a ploure i ja no ha tornat a ploure durant el durante el partido y després està lo que han fet els Jomus vull dir, obligant a que no cante Eso muy eh, la curva nord muy lamentable es que és el que faltaba igual que la semana es que ens va encisar el tifo que feren me estaría pareciendo a i era, i era, i era, i era extraordinari lamentable que, que, que l'equip en el que te xuela es un cementerio avui vull sí. mena santa, Chin, pero que no anime. Es increíble porque tú eres amigres que se han quedado fuera del Inter de Milán y del Niza. Que ya me dirás tú que tienen que hacer ¿qué tienen, los, del de de historia? del Niza Aquí Estan València... agermanats, bueno, pues molt bé, però vull dir... Mira. Eh. Què està per damunt? La teua amistat amb l'Inter de la Niza o el teu equip? O el València. Però bueno, no m'agrada parlar tampoc de... No, a mi tampoc, és donar-los eh, eh, com a, a, a certa gent. Senyors, si fóreu Gary Neville, el divendres però on m'empreniu. Hi ha hagut un missatge de, de... no recordo de qui ha sigut, però que ha parat entrellat, vull dir, hem de deixar treballar a Gary Neville, doncs pues efectivament, hem de deixar treballar al nou, al nou tècnic a veure què proposa. Va dir Boro l'altre dia, en quatre dies és impossible canviar coses, quan hi va fer-se càrrec de la, de la banqueta, i Gary Neville no ha pogut canviar pues, eh, poquetes coses respecte a l'equip de, de Nuno. Ho hem vist, la defensa avançada, és cert, les línies més juntes, és cert, eh, pressió molt alta, però a partir d'ahir poqueta cosa més. Sí que avui ha donat la impressió de que el València mm, tinga més accions assajades que amb, que amb eh, Nuno, buscant sempre el mateix rematador que era Mustafi, però bueno, mm, hem vist algo que no havíem vist al llarg de la temporada en Nuno, l'any passat tenia eh, pilota parada, en guany semblava que l'havia perduda, encara que en algun partit havia marcat l'equip de Nuno en pilota parada, però sí que li hem vist ja algo, no? alguna riquesa, diríem, tàctica en accions a pilota canvi. parada, que no s'hi apuntava l'Eiva o apuntava Paco Xisbert, però uf, apenes ha començat a treballar, no? Necessita temps per a veure finalment si manté aquesta tripleta de mig centres, per exemple, en el mig del camp, que jo crec que va prescindir d'ella, o si canvia el 4-2-3-1 o el 4-4-2 amb dos eh, puntes. Jo crec que hem de deixar treballar a, a Gary Neville i a partir d'ahir, pues, mm, després xusgar lo El que passa, Manolo, és que acaba d'arribar, estem damunt de que eh, s'obriga la segona volta, normalment necessita temps per a canviar les coses, però clar, és que no té temps, perquè ha arribat eh, amb la temporada ja, mm. ja començada i ja va contra el rellotge. Pablo. Bueno, yo, yo ahora mismo el, el, el sistema eh, creo que es lo de menos, pero sí que haría una variante y es el 4-2-3-1. Creo que por ahí es por donde puede empezar Pero a té este equipo jugadors para jugar sí, 4 2 3 -1? Sí, yo creo que André como enganche, eh, pareja de delante de la defensa, parejo Enzo, y luego en la banda derecha eh, Feguli y en la izquierda eh, De Paul y luego tú ya eliges el delantero. Yo creo que ese es el sistema, además es que ahí luce más André, porque está más liberado, que es el mejor futbolista, la más calidad de la plantilla, luce más De Paul, que hasta ahora pues eh, lo tenía secuestrado Nuno, y Feguli va a seguir rindiendo porque además él una de las cosas que tiene que siempre ayuda al lateral. Es que para mí, además, el delantero va a tener más balones, porque si tú, André, a Feguli y a De Paul le, les das libertad para que metan balones, son los únicos que pueden mostrar luz en un túnel, en una cueva que parece uh -huh. ser el Valencia ahora mismo. Ahora ve una cosa, y dice para Paco de seguida, eh, el problema de Gary Neville es que Feguli está lesionat, André está lesionat i té un fum de futbolistes que poden ser importants i estan Ojo a les proves a Enzo Pérez, que l'altre dia ja se'n va anar fotut de Mestalla. Avui ha forçat, ho ha reconegut Gary Neville. Sí, sí, que volia jugar, que li ha suplicat jugar. Que volia jugar, ha jugat fotut i probablement s'ha trencat. Ja veurem quan torna eh, Enzo i si parlem de trencament fibrilar o no. Però Escolta, té pinta. Enzo ja veurem. no se passa més temps lesionat que jugant? Sí, és correcte. Des que arriba a València. Sí, sí, no, este és un altre debat, però sí, és cert. Però bueno, a lo que jo anava, André, Fegulí, Araenzo, mm, Mustafi no estava 100% ja jugat, Negredo no estava 100% ja jugat, Fuego no estava 100% ja jugat, vull dir, el hàndicap al que s'enfronta o altre hàndicap eh, al que es troba, en el que es troba mm, el tècnic, són les lesions que sumen en un mm-hmm. moment en el que necessita futbolistes 100% i no els té. Vull dir, este és un altre problema per al tècnic. Eh, Paco. Les, le sí, les lesions eh, i que en poc menys d'un mes comença la Copa en sèrio i la Copa en teoria és actualment és probablement el torneig que més fàcil tenim perquè el Madrid ja no està eh, perquè no bueno, bueno, està que Madrid, no, eh, Madrid ja no està ojo al Tribunal d'Arbitratge Esportiu <laughs> que, no. que cada volta el run-run és que li, li poden, el, el poden tornar a fer dins eh? espere que no, eh ah, bueno, pues no, pues alineem a, alineem a jugadors que no podem i ja està. O sigui, eh, cap problema. No, no, en serio. O sigui, ho, si va dir, no, sí, sí. ho va dir a Irar Ell ho va dir en un altre sentit, però va donar en el clau. Ja dos vares podríem... de, de mesurar. Una per al Madrid i l'altra per a la resta. Clar, podríem fer, podríem fer eh, lo mateix tots, no? O sigui, mm. sancionen a un jugador, pues que xuve, no? Cap problema, no n'hi no ha problema. Uh mm -huh. -hmm. eh, la Copa és ara, la Copa comença a primers de gener i, i és cada, cada dimecres i no són partits fàcils, o sigui, no, perquè, i després ve l'Europa League, però que bueno, però bueno, jo crec que els, grans, els, els bons eh, entrenadors fan bons els equips en lo que tenen. Eh, evidentment la, la planificació de la plantilla ha sigut un desastre i est estem veient-lo i ens hem gastat, bueno, no, nosaltres no ojalà, <laughs> ojalà tinguem la pasta ojalà, i la gastar, eh, Paco? se l'ha ah. gastat, se gastat l'IM i, ha, ha, ha tirat 150 milions de, de euros, pero bueno, pues si en esos mimbres podes ser un buen equipo yo recuerdo siempre el equipo que va a hacer Ranieri del equipo que había fichado eh, Valdano, no? Baldano mm. Valdano un equipo de estrellitas y figuritas y Ranieri pues, va a rescatar de aquí y de allá y va a hacer un equipo que, que es va ficar la primera en Champions. Firmar Rochero Valdano. <laughs> Valdano. Firmar Paco Roch, sí. Sí, sí, bueno, que, que el, equipo el va a diseñar Valdano, aquel del Martiño Carioca... es que Valdano agradaba Paco. Ahí ja, ja xoquem, ahí xoquem, ahí xoquem. Perquè parlava bé, ¿eh? no? Suposo. No, però ah, el Tenerife, va clavar el Tenerife en Europa. Jo, jo de tot no, el món... Li va guanyar una Lliga Cruyff, també. Sí, i, i jo ho aprovava tot i després arribi a primera, ah. a primera de carrera i me suspengueren hasta comedor i gimnasio. Tenerife en Europa no ha tornat a estar. Vull dir... Vull dir eh... No ha tornat a estar el Tenerife en Europa. Eh... Però bueno, esta no és... Valdano... No és... Bueno, tots tenim gustos, Manolo. En efecte. Jo de tot parlava, mos... millor, parlava millor que entrenava, tots ho sabem. Prou millor. I de fet, de fet ha sigut el comentarista avui en Bain, en Bain Sports, eh? o sigui, ho ha fet molt bé, ha parlat molt bé, ha parlat molt bé de València, però clar, no estaven en la banqueta i si, si haguera estat probablement haguera sigut pitjor encara Sí, lo pitjor, estic, estic d'acord amb tu No, decía que, que de todos modos eh, al final eh, lo de las tener varias competiciones por decir algo positivo de Gary Neville uh -huh. eh, allí en Inglaterra son expertos en jugar más competiciones. Es decir, ellos tienen la Capital One y tienen la FA Cup. Pero Europa la tienen ¿eh? Habitualmente. Bueno, eh, eh, el, Manchester United de, Ferguson no tiraba ni, un partido de entrenamiento. La Europa, League, no los la Europa la Europa League. No, no, la Europa League, no. Mm. Pero mira, no, no, pero este año ha cambiado la variante porque Jurgen Klopp le ha dado mucho mérito a la Europa League. -huh. eh, y en Inglaterra le están lloviendo halagos y el primero que halagaba a Jurgen Klopp por no tirar la competición era Gary Neville. Veremos qué hace ahora. Ara veurem. 12 i 47, el último, per cert... Eh, Vuelta la... que, que, que, que Gary Neville va a tirar Europa League, ojo, eh, Pero no, és costum no, no. que los anglesos no, no, sí, respecten sí, sí. més les competicions locals i no en eh, les competicions d'Europa. És fonamental la Premier. Només li fan cas a la Champions, a l'Europa League. Correcte. Exacte. Consideren que és una competició que no té cap... Exacte, però bueno, que ell està en una altra cultura i una altra lliga. 12 47. Per cert, eh, la porra de Berard ha quedat deserta. Acumulem dos premis per a l'Eibar València. Escolta, per Arturo, i l'Eibar i per a mi. Acum els premis són per als oients. I jo ah, ah, Que, no te, que no t'arriben, Paco, quan t'arriben allí t'arriba l'envase. La borsa buida. T'arriba l'envase. La borsa buida. 12 i 47, vinga, una pausa i tornem per a tancar. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural Artesanas con pipas del arte, tu snack de horno. Señoras y señores, este sábado a las 6 de la tarde vuelve a iluminarse el pabellón de la Fonteta con la Liga Endesa de Baloncesto. Con la Liga Endesa de Baloncesto. Consigue tus entradas desde 15 euros para el duelo de la jornada. Valencia Basket, Montaquit Labrada Con el patrocinio de Caixa Popular. Más información en valenciabasket.com. Ven y siente la cultura del esfuerzo. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 49. Eh, eh, Torna eh, a fer la pregunta. Per on m'emprendríeu el, el divendres? Perquè no hi ha pretemporada. És que... Eh, I han de començar a canviar coses. Vull dir, penseu que és adient... Eh, un canvi de sistema, penseu que no és una un canvi de sistema perquè no hi ha temps... Eh... Jugues en Eibar, uh mhm. -huh. jugues en Ipurua, uh mhm. -huh. probablement el camp més anglès Correcte. de la Liga, no és un tòpic... I un dels equips que està, estret, Ara està bé. en mejor forma de la Liga. Menut, encara que Mendilibar juga al futbol, és cert, uh mhm. -huh. però per un tècnic que ve de la Premier, jugar en, jugar en, en Ipurua no ha de ser tan complicat per allò de jugar a la segona jugada, al rebuig... Eh, eh, etc. I torna a dir, igual és un tòpic, no?, lo del campestret i, i menudet, però, però vaig a una altra, a una, altra, a una altra història. Mira com està de tiesa la plantilla, que avui ho ha reconegut Neville, demà l'equip no treballa. Demà és dijous, l'equip no treballa. No fa ni tan sols recuperació. Res, a casa. Tenen festes, futbolistes. Començaran a treballar divendres. Divendres, dissabte, pràcticament recuperar, dos acciones de estrategia porque no dona temps a mes y te vas a Ipurúa. Siendo, siendo justos... Es que el estado físico de la plantilla es alarmante. Yo iba a decir, eh, la pregunta era por dónde empezar. Para mí hay tres puntos que son y no critique que tienen descanso, perdón, no, Probablemente necesiten descansar. probablemente necesiten. Pero eso descansen. Para mí los tres puntos evidentes y creo que obligatorios ahora mismo son sistema, físico y cabeza. Yo creo que los jugadores están rotos en el estado anímico. Creo que los jugadores ahora mismo están rotos también en el aspecto físico y creo que no tienen claro qué beneficios les otorga este sistema de juego. Hay que convencerles, hay que tratar de que sepan por qué es este sistema y qué beneficios les da. Yo antes hablábamos del tema de la juventud de la plantilla. Ah, precisamente Gary Neville fue jugador del Manchester United, eh, hoy te paras a pensar, Mustafi es muy joven, Chaume sin experiencia, Gaya... sin experiencia, Cancelo sin experiencia, Danilo titular, Alcácer sin experiencia en Champions, De Paul sin experiencia en Champions, Santi Mina un adolescente. Es que estamos nombrando 8 de 11 y seguro que me dejo alguno que son chavales eh, que, que sin experiencia que tienen pues mucho futuro en el fútbol, pero que apenas han comenzado a andar. Al final le pasa lo mismo que le pasó ayer al Manchester United, que tuvo varios jugadores que no fueron capaces de dar un paso adelante y cayó eliminado. Lo mismo le ha pasado al Valencia. Hoy ninguno ha dado un paso al frente y el que lo tenía que dar, que era Dani Parejo, se ha borrado como, como lo ha hecho en algunas otras ocasiones. Bueno, pues... Eh, y de cara al desembre penseu que van a canviar moltes coses vull dir eh, Will Neville no ha volgut parlar de fitxatges però, però la realitat és que aquest equip si vol pa passar al 4-2-3-1 o al 4-4-2 Fogado dir que no van a <clears throat> fitxatges jo crec que fa poc va parlar l'Aihur li van preguntar al respecte uh -huh. i també va llançar balons fora respecte a la incorporació de, uh -huh. de futbolistes jo crec que Meriton pensa que la inversió ja està feta i a partir d'ahir no sé si va incorporar més futbolistes la veritat és que després de d'escoltar Neville, Laihun que no de contundent, eh? ojo, respecte a que no vagin a, fi firmar, eh, jo tinc dubtes, Manolo. Jo crec que la, la incorporació ha sigut el tècnic i a partir d'ahir té que treballar amb els futbolistes que ten, que ten plantilla. A mi, que pensava que abans de fer fora Nuno, el València anunciaria la incorporació de futbolistes per a combatre aquest mal rotllo que hi havia al voltant del, del tècnic, uh mhm. -huh. pues jo avui en dia he canviat d'idea crec que que no van a incorporar futbolistes. Tu penses que no van a haver futbolistes? Crec que no. Sí, sí, Pablo. eh, Paco. Sí, no, jo crec que tampoc, eh, sincerament. O sigui, estava pensant que, que en la pregunta anterior jo no tinc resposta. O sigui, o sigui no, sé, no sé què n'hi ha que fer. Jo crec que el València té que començar una reconstrucció, bàsicament. Mm. O sigui, donar-se compte de que porta ja massa anys eh, en una indefinició d'estar ahí de vol... l'any passat va ser una, una espècie de mirall el que va passar però, eh, i probablement seria un bon moment i bon moment de deixar treballar tranquil·lament a, a Gary Neville i, i, bueno, i començar a fer les coses una miqueta de trellat, que fa molt de temps que no se fa. No sé si això passa per fitxar jugadors, perquè jo crec que, mm, bueno, encara que la plantilla no, està, no, esti, no estiga ben feta, eh, n'hi ha solucions no? per a tots i n'hi ha, ha possibilitat de canvis i coses d'estes. I per últim, Eh, a mí es que no em una multa por, que estos son capaces de fichar un porter, que es lo único que no necesitan <laughs> sinceramente no sigui, ara un porter de 20 anys, el posen ahí, y ahora de titular, es que son capaces y eh? si es de Mendes ya es el acabose, no, Paco? pero eso, pero això, o que, son capaces de eso Es que lo, duro es que entre la broma, yo, es que lo, lo que dice Paco, es que son capaces, ¿eh? al, final... Eh, lo que necesita el equipo sobre todo es que te paras a pensar por línea y es que necesitas tanto que dónde empiezas a fichar. menos un portero, <laughs> cualquier Exacto. Porque Abdenur ya no es el Abdenur del Mónaco. Yo, Salva lo sabe, cuando se anunció lo de Abdenur, yo me alegré. Pensé que era una gran noticia para el Valencia en el Mónaco ofreció un nivel increíble y probadillo también es que lo querían clubes como Chelsea, como United, City, muchos clubes de, Europa y está siendo una calamidad en Valencia. Sí, pero Pablo, Santos eh, el, el, el va a ser un partidazo, sinceramente, va, a jugar molt millor que o sea, a mí, a mi que Santos era un petardo, la verdad. eh? <laughs> bueno, Sí, sí, però em va sorprendre. O sigui, jo vaig, va, va fer un mm. partit molt seriós, probablement perquè estava molt arropat i, clar, est, est, era molt, molt complicat. Era, era diguem que l'últim recurs, però, però va fer-ho molt bé. No, però no, no li pegues voltes, Paco. Eh, Santos és un central discret, però un central. No és un fora de sèrie, no és un... Pues això. Bueno, però hem passat... Un fora, aquí, un... Exacto, pero que, cumplí. Claro, pero aquí me está teniendo tranquilísimo. sí, que sí, que sí. yo eh? mira, mira lo que te voy a decir. <clears throat> es... Sí, o sea, es que, claro. no es un fuera de serie, es, es correcto, pero yo ahora mismo, tú analizas defensas de la Liga Española y no sería titular en un Celta, no sería titular en un Villarreal, no sería titular. A això no saps mai, perquè no saps si, quants minuts jugaria, si tindria confiança. No, no. Eh, això Villarreal, en un Villarreal que juga Víctor Ruiz, hombre, por favor. No, no, es que, no, no, pero a ver, juega Víctor Ruiz porque Musa, Musakio lo acaban de recuperar y a mí Musakio y allí me parecen superiores a Derlan. Bailly también, <laughs> tela, eh? yo, el español un eh? central que podía haber firmado perfectamente Meriton pero Valencia Sí, sí, claro. sí. claro. Te en, en, el perfil, no? Es ese perfil. ¿Está en su jugar de portero en algún momento, nada. Pues claro. <laughs> bueno. No, pero yo, yo sí que creo que es algo necesario, no, más aún, porque lo de los delanteros, Manolo, es que hoy Paco y Negredo no tienen culpa de nada. Es que si no les llega ningún balón para rematar, no le ha llegado de ningún balón para rematar a ninguno de los dos. Correcto. O sea, ni, ¿tú recuerdas alguna ocasión de un uy de Paco de Negredo? El, el cabezazo de Negredo que, que ha sacado el sí. portero. No, pero eso es de Paco, ¿eh? Crec. Sí, de Paco, perdona. Sí, de Paco, de Paco. De Paco. Però, però, és que ahora entrem una travessant que demà tindrem temps, perquè ja estem acabant. Eh, ara la lupa ja està sobre els futbolistes, eh? Sí. Eh, el parapeto de Nuno s'ha acabat. El parapeto de Nuno s'ha acabat. Ara dit acusador ja va sobre els futbolistes. I de fet estem preguntant per on arranca ja la reconstrucció i molta gent el que està és aventant unes llenyes bèsties als futbolistes. Uh -huh. És que sí. retratats. El dia del Barça ja queden retratats. Futbolistes... És que l'empastrà la, la va fer Nuno, però amb estos futbolistes. Exacte. Que no tingueren valor per anar escapitans cara a l'Aijun i dir-li l'Aijun, Chan, mm. no cregam en este entrenador no va, el barco no va anar endavant perquè estem desconnectats, estem desenxufats, no treballem això, no treballem allò, no sé, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. I l'Eijun haguera obrat abans, en conseqüència, entenc, no tingueren valor. La mesura era baixar els braços, desconnectar, desenxufar-se i començar a rajar del, del tècnic per a que les coses, uh mhm. -huh. pues, Nuno en este cas, caiguera pel seu propi pes. Bueno, pues anem a anar eh, tancant. Per cert, eh, d'alguns programes eh, que rayen en la inutilitat més absoluta no heu de fer de caso, cas als pallassos bàsicament perquè la, la professió de pallasso és eh, molt honorable i hi ha alguns que el dia que toca riure no tenen ni punyetera gràcia, són pallassos i quan es toca plorar són tan patètics que passen directament a planyíderes anem a tancar-ho senyor Gisbert, esperem tornar a sentir-se en, una, en una més agradable espere, espere jo també això gràcies gràcies Paco Eh, Vinya, gràcies. Hasta otra. Folgado, se, se parlem demà. Adeu. Senyors, ho deixem així. Recordeu, 5 i mitja la remissió del programa demà a partir de les eh, 3 més quart en el Levant de Televisió, el Murciélago, i nosaltres tornem a les 11 i mitja a Esports 97 nit, que acaba, sí, acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante de cualquiera que se atreva a respirar. Cabalgamos con el frío por el norte hasta el tiempo seco y La 97.7 Radio comienza Fórmula 97.